amajana icyenda mirongo itatu na zitatu cyangwa mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zitanu mirongo ine na zitatu irindwi na zitanu hamwe na mirongo ibiri na zibiri mirongo itandatu na mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri ayo iwanyu bavugwa amaki mwese muhawe ikaze mutubwire amakuru yaciye ngaho kwibarabara ku mutumba mu ntara muri komine eka amakuru radiyo isanganiro itashoboye kuronka mwese rero murahawe ikaze Isanganiro. Isanganiro. Alo ku isaha zibiri zirenze ku minota 10. Munywanyi ku murongo alo. Alo. ndumva umunywanyi telefone ntibirashoboka twizere ko n'ibyatungana turaje kuganira halo alo telefone ndabona za teleko zirabyorosha sure ributse abanywanyi muje muraba neza udutelefone twanyu kuko hari igihe ibirere bitabyorosha namwe muhagarare ahantu heza aho dushobora kuvugana twumvikana turondere icyo imbere tubusana ibikorwa no nyene umunywanyi ku murongo aro allo allo mwiriwe neza allo ntituri ko turumvikana sinzi akagorane eh, kayari ku telefone murakoze babyumvise abijejwe utuntu by'imihora ukunze kurusha abandi kuko kahise kabo karyoshe nk'inyama ubundi munywanyi ku murongo alo wimutse uva he ujya nko ku mutumba watorewe ko ukimukira nko ku wundi mm. ngo baca badukuramo nka twebwe abadamu rero biragoye umugabo akubwiye ngo twimutse wumva ntiwokwanga mm. akoresha numva ko umenga twebwe abadamu baca baduhohotera rero bagaca badukuramo mm, ariko ibikorwa aho umwimukiye urashobora kubikorera aho wahora wari waratowe yego kweri umuntu yobikoreraho neza cyane ariko nuko basha bavuga ngo kubera uvuye kuri uwo ngo ntibikunda ikibanza mbona nka twese abadamu umenga bose uba umenga harimo kuduhohotera kuko ntiwofa nk'ako mwimuka yamaze kukubwira ngo twimuke mhm. none abajejwe intwaro ngaho waragiye kubasaba umuco kugira ngo wumve ko kumbure byari gukunda ukabandanya gukora imirimo naho wimukiye ahandi e, narabibagije kweri nkuwa arongoye iyi sentari mabayi mm. akavuga ngo ntibikunda ngo uvuye k'uwo mutumba ngo ubuvuyeko kandi ikomine ni yayindi izone ni yayindi mm. Eh, ariko ngo kubera mvuye kuri uwo kanumva mpenga rero twebwe abadamu rero boba baduhohotera kuko umugabo akubwiye mwimuke ni mwimuke nyine mm. eh. kumbuye ngira ngo ababijejwe byumvise nimba amategeko ariko abivuga no kurindira murabe ingene bizoba nayo bigenda murakoze ubundi munyura ku murongo karabahaye mwiriwe mwiriwe cyane akazina kanyu amahano witwa sabye mu kaguhema mhm, amahoro usabye muri komine ya yego ndabumva mm, makuru utamenye acenga iwanyu halo yego ndabumva niko ndavuga ntimuduhe amakuru utamenye amakuru utamenye acenga iwanyu halo telefone ndumva kumunywa munywa ibi ko bigenda neza ndabumva ndabumva turi ko turumvikana eh, ndabona umenga telefone nzi ko zirabyoroshe alo ndabumva ndabumva aha baje kumukubita yarapfuye mhm. rero ikibazo dufise ubu yego umuryango w'uyo muntu yiciwe urubanza mhm. rwa opege mhm. rwa opege nawe niwe umenga afise gutotsa uwo muryango mm. ni twashaka dusanga ubutungane kugira ngo budufashe yego none uyu muntu yiciwe ahitwa gute hanyuma mu ntwaro babivuga ku iki uyu muntu baramutegereye hmm. atashe baramwica mhm. abajeje intwaro nabo ni yuko twebwe ikintu dusaba hmm. ubutungane bukore mhm. utegera abasegura urubanza yego ni ku mutumba wa yiciwe ahitwa gute navuga imigina ku butumwa wacarire yego muri kumwe bugendana none abakoze icyo caha barafashwe urabandanya ubaza mu bajere intwaro kumbure bazobiguha ku muco bagashyira hejuru kubera icyo kintu bakakiraba kuko mm. umutumba nagumye navuye ko mhm. izone yari yagumye yari yayindi ikomine yagumye ari yayindi mm. umutumba gusa niwo wahindutse mm. yego nuko babyumvise abijejwe mu ntwaro bazora icyo babafasha Iri ku mufundi sambaguye Mm Umupolisi ratagifata ngayitwaye ku komine ata cyaha wakoze ata mpamvu yayisanze iri mu gukogwa nyuma ahita yitwara uko nyine natanya k'ibihumbi mirongo ibiri cyane kumbura usanga iyo pigipiki yawe yari ifise ngira ngo ikibazo oya nta kibazo mm. hanahana amafaranga umwanya uwo ari we wose mukoresheje imihora musanzwe mukoresha kandi amafaranga agashika ubwo nyene mufise ico mubaza canke mugize ikibazo hamagara ku buntu ku nimero ijana na mirongo itandatu na gatatu cyangwa amajana ane na mirongo ine na kane abatunganirize mu kanya isase eh, mu bisanzwe turi ko turitegereza mhm. eh, nk'uko abivuze sinzi sinzi ko mm. eh, kumbure ko hari amategeko kumbure yaba yarahawe aba babijejwe bijyanye no gucungera iby'umutekano wo mu ibarabara mm. urabona um, abapolisi biruse ku mumotari mhm. mbere hakabakwa no kuba amasanganya mbere henshi hariho n'ahahora haba amasanganya yego agati barabara akagenda mu nzira y'ikirundi bari kubamwirukako mhm. barabiraba rero ababijejwe kabisa nyimba kumbure hariho ibyo abamotari basabwa babikurikize ariko ntihabe ko no mu mayira y'ikirundi kugira ngo amasanganya ntahabe yiyongera kuko biturutse kuko kwirukwa ko kwabo mm, none bamwiruka ko uko nyene atakino murondera ko atakino we yakoze wewe nyamba hariho kumure nk'amadokima nk'uko mwabivuze mm. aba adakwije mm. nyimba baba bamubonye ahetse nk'abantu babiri uzubona bamuvudutse ko ugasanga emwe ni ibintu biteye isoni cyane mm, ariko no kuja muraba neza namwe munguruza abantu ku mapikipiki ntimuje mukora amakosha hanyuma muvuye ngo wajire umutekano bariko arabahohotera muze muraba ko muvyubahiriza ivyo babasaba mumenyesha amakuru ubu je ndiko ndakubwira ivyo kandi takerezwa kuba ni byiza cyane kumbure ngira ngo abajejwe ababakurira mu ntwaro nyine mu kazi kabo bavyumvise yego bazora ukuntu babitunganya kugira ngo ibintu bize bigenda neza yego hama ikindi mhm. eh, ni iki kizanye n'aba bahuza batowe ku mitumba yego genda akunda kwegera ahantu baca imanza mm. imanza ni nyinshi baca mhm. kandi ugasanga imanza bariko baca ni imanza eh, usanga ari imanza zidaditse mm. ugasanga umuntu mhm. itongo ryiwe ryaraguzwe kuva mu mirongo irindwi nicyenda kuva mu mirongo mirongo itandatu na mhm. yari ngaho mm. hama agaca aza gushinga urubanza ubu ngo itongo ryari ryiwiwe kandi ryaguzwe n'abantu kumbure batanakihari mhm. ibihumbi bibiri yeee eh, gasimake wopfa umuyaheba uwo mwanya wo kujya kwitwara wopfa umuheba muca mufasha mwebwe nk'ababanyi kugira ngo mubatunganirize rega abantu ntibumve ibintu kumwe hema sabwe sabwe nujya mushikanje ya poloni dusabe ndamwemera ku biganiro eh. arakora ibiganiro leta yego ikigo cya poloni bashaka ko ibiganiro neza yisunze amategeko ibiganiro by'ubusanga bitumura yego cyane murakoze yego mushikanje Caritas kabanya na hari bubanza ati mwiriwe cyane yavyumvise abamenyesha makuru bose barabyisanganira aho bari hose twadugije ibiganza nuko yego yego naro randi kuri yo wacu mwaro yego asha ariko yabumva eh ati mugabo rero sabwe sabwe ubu ntitwe neza ku murongo kuri kwamwe mm arashobora guhana imisibiri tukabafata ayo mahera bayanduzize agata bayahereza komiseri rero azakumenya amahera ko agenda muri leta mu kigega cya leta ntabwo mm. ari we yagomba kuyaza none ayatora babwira yuko ari ay'iki hari ibitansi abaha hari kosha mwa mwafatiwe bimeze gute kugira dukore n'umwidogenzi narigeze kwana kuyacanga yego burya tuyaca amande y'ibihumbi mirongo umunani mm. mu gutwara imiduga ntibitworohera kabisa inyakabiga ijya hehe neza na neza uritomoye neza iryo barabara rigabura nyakabiga ya kabiri n'iya gatatu mm. eh, ngira ngo uce uribona mhm. yego ibishimu ni byinshi rwose birarenze yego agakaburimbo kararangiye eh, kandi urabona ni hagati mu gisagara cya bujumbura turema mm. n'ibintu kabisa bibabaje kabisa mhm. yego imodoka zigenda zirahwera ibyuma nabyo urazi ko ubu byazimbye mm. imodoka zirapfa rwose kubera bijya bishyimo byahajya barabere rero bagerageze na mm. kare mhm. twebwe baguma batubwira turiho amakori amakori turayariha mm. kuri pame yego rero rero kubera turiho amakori nabo bagerageze badukorere baba barabwira tugire ahantu ahantu heza yego yego hano ikindi nacyo mhm. ikindi nacyo nagira nshikirize Eh, ababigejwe ntibarabe ntibarabe ku cyerekeye cy'igitoro yego igitoro kiba kiraboneka nabi nabi cyo bwoko bwa esasi mm. ndiko aho ndiko ndaca hose amatasiyo ariko arakora kabisa radiyo isanganiro undi munyaka umurongo alo mwiriwe mwiriwe ni amahoro yego ni amahoro tuganira nande muherereye hehe murabe neza akaradiyo kanyu mhm. alo ndabumva ndabumva alo ndabumva ndabumva alo raba neza agatelefone kanyu munywanyi mwigize kure ako karadiyo mwigize kure ako karadiyo rirya mhm. sezerano ryabo ryo gucungera umunyagihugu n'utwiwe ni iryo ku munwa gusa mm. ahubwo rero ikintu cyari gikenewe mhm. ni uko boraba nyine ngira ku rwego rw'igihugu nyine bakaraba abapolisi ingene bakora akazi kabo mm. mugabo batiruka inyuma y'umuntu ariko arahangayika arondera imibereho ince nkora amasaha cumi n'abiri ku munsi mm. nagira ibintu bigoranye ucutanga umwanya ukwiye wo guhangana na kijya kibazo kugira turabe ingene twakwisununura Mm. noneho na perezida ngo ni umujyamahugwa waruka ariko umuntu ariko arabiraba nta kintu kiza cyorohereza rwa rwaruka kugira ruze rugire ejo heza tubona bariko baratubwirira mm, uti rero wewe uti baje barareka nimba nk'ipikipiki ija ko babiri ipfumi ija ko n'abantu batatu barabe naho boduha umwe mbwa barabe mm. utange ibisabwa mm-hmm. ariko nawe ntuzoce urangiza uza gukora izamu kuko nta kuntu nagira ngo ugendeshe imoto uba wifuza ko ivurwa ukazonyunga imiduga yego mugabo uriko urabiraba tuzohava tuva mu kimotari tuza kuragira impene tubasange dukora izamu mm. ivyo bintu rero no kuraba nyene baze baratwiyumvira ko twebwe twitwa ugwaruka mm. barabe nyene batworohereze ko twubaho neza natwe tuzo Mm-hmm. tuzogira mu budukuru bameze neza murakoze murakoze mugira ibihe byiza kandi ndabashigikiye ijoro ryiza yatwese nyakugira imana mpamvu hmm. bafise ingorane umugore waragwaye kandi agwaye igihe kirekire yego none nawe ntawe yigishiye muga by'ukuri hasi wabo hari ibintu birakwiye simbona igituma babikora mwerekana hmm, nuko nuko amakuru utamye twayumvise hmm, mhm. murakoze nenda bumva yego twebwe turasaba yuko abahuza kuko baba bakifuriza gashwe umwana umukobwa bakamureka akiberaho kuko mm. nyine bagafata akazi ari mwasi kuko nyina wiwe ntacyo mubo ntacyo ntacyo aramukorera kibi abana biwe ntarabura ko babirukane mm. kuri birababaje turabashimiye kuri amakuru utamenye ijoro ryiza ubundi munyuye ku murongo alo Alo mwiriwe bagerageze badukoreye iryo barabara rya genda none ko bari ko bari baritangurwa ibarabara rya kangahe iri riduka rya rya musaka ah, yego none ko bari baritanguye leta yari yaritanguye kurikoresha mm. twebwe natwe urabona abantu bagendera mu byuma natwe tukaba turiha amakori n'amatagisi mm. none mparuye ubwo uri kuraraba amakuru n'amatagisi turayabizi yose mhm. ubwo uri kuraraba uri kuranyonga icyuma cyawe ugata mu kinogo hakavunika icyuma kivara amafaranga menshi uraza ko bizinze by'imodoka mm. leta ntigerageze irahabeye mhm. idukorere ibarabara kubera dushora utuntu twacu duca ahantu heza mm. niyo purima yobikoze noneho rya gitega leta ibya gitega ko banyarukije kurikora muri rya jenda baritaye mm. guverinoma buba bafashije kubera imodoka zirahababarira rwose zikakira imizigo ngira ngo ariko barabyiga kumbure urazi iby'uburyo hajya usanga bitoroha usanga ariko barabitunganya maruwe makore n'amatagisi turiha mm. ibi eh, kumbura ibiba bikenewe ni byinshi Eh, murariha mugabo ugasanga hari ibindi ariko arakora mu kurindira ko ibyo mwifuza bishikwako ya vrema yogerageza kubera yogerageza ikaraba mm, ariko twizera abajejwe iby'amabarabara n'inyubako babyumvise kumbure iryo barabavuze ati genda eh, genda eh. bujumbura genda baduhendeshe ibyo bashyiraho mu mm. ivu ryo ubu rero ivu ryavuyeyo mm. ubutabiye y'ipine yashinyikirayo yose urazi yuko inyonga imodoka binini ahashya wumva ibyuma bivudagurika ukayoberwa kuri kuragendera mu ibarabara ukayoberwa ko ari mu bishibu mhm. n'amabarabara ya ruguru asigaye asumbwa n'intuzeri mm. yego purema nuko kumbura abajejwe by'amabarabara bavyumvise ngira ngo bazora ukuntu iryo rabara rigarukirwa bogerageza kwere mm, turabashimiye munywanyi mugire ijoro ryiza mm. ubundi munywanyi ku murongo alo mwiriwe mm, tuganira nande tuganira nande Gufata abungurizano ku mapikipiki Ego rero mm. nimba ari itegeko rya leta mm. yogerageza igashiraho ibiciro nyezina nk'amande umuntu yotanga niko n'ikosa yabakoze mm. igitanga abajejwe uh, umutekano bereka ku moto bakata amande ata gisasi banditse yego yego leta gerageza ikadufasha brema kwihanisha ikibazo kive mu nzira kugira ngo umuntu yunguruza yunguruza atabwoba afite kuko hari igihe yunguruza ugasanga uraye mu nzira afasha kumutwara uri yego yego murakoze cyane turabashimiye ndibaza eh, amakuru ya mudushikire utamenye abajejwe ivy'uburuja n'uruza mu ibarabara umutekano babyumvise bazogereza kumbure bitunganye neza muje muramenya ababahagaritse baribo nuko uyo rero akariyo na mutumire wanyuma asuzire kino kiganiro cacu subire inshimire mwebwe mwese mwagize ico mushikirije mwatubwiye amakuru yacenga iwanyu tutamenye hano kuri radio isanganiro ndaba nkabasubiye kwifuza kugira ijoro ryiza mubane muteramana radio isanganiro kiganiro no munsi mukaba muteramanye na Jean Marie Mayonga muhinga bw'ivyuma na gufashwa na Albert Nduwayo